domburu wonno ɗo ko domburu wotru e ndu wonno e nder ladde allah yolobire e nder gaska mayru kono e on saha ndu weldano e gorko mayru hakkunde mabɓe ko fitina e kala saha ko pooɗen ndure wonata gite mayru ɓaleje ɗiɗi ɗe kala ina ndenanno bangeji mayru kala e ndu doganno e hakkunde leɗɗe ɗiɗi cewɗe endu yaranno nder ladde e bangeji ɗiɗi kala ndu yaha to sehlaɓe mayru ɗi gona e fijje jamma e nyalama nyamdu majji mankani e kala saha ha ndu woni dombal mawgal e ndu wondi e domburu wondu ndun ina sewno e ndu heewi ceweram hakkunde maɓɓe nyande wotere domburu ndu darori koyɗe ɗiɗi ndu waɗi kereng ƴooli ha ndu furtindu tuuwi ndu wi ƴeewe holko njiiɗon ko ndu holliranno woni ko njuuteendu mayru ndu darti laawol gonngol ndu miiji ko faati affaire mayru ndu wi miino njuuteeki am no njuutirmi ni gonga tigi miɗo waawi wonde laamɗo mbardi ladde kala haa mi yiya laamɗo ladde nden ndu woni e wasaade e ndu ndaara mbeelu mayru e ndu miijo e nder ɓernde mayru e ndu wiya min mino juuti ndu dogi ndu rewi ɗon e lappel tokosel e ndu hollira hoore mayru e ndu miijo e nder hoore mayru e ndu wiya en so tawi neɗɗo ina aranno joni ma o haami no mbami ni ɗon e ɗon tan ndu hawri e wojere domburu ndu wi en ceerno bojen komin woni lamɗo mbardi kumle ladde kala bojel ngel heɓiti wii a yi lamɗo o nden bo jel jali ngel jali no feewi bojo ngel heɓiti ngel wi'i ala ko a hoore maɗa min miɗo doga mi yaha e haajuji am kadi paama miɗo heewi haajuji domburu ndu hawti ndu miiji e hoore mayru ndu wi'i joni kenal ɓeydima e am ndu jokki laawol mayru haa yeeso ndu darni hoore dow ndu towni hoore mayru domburu ndu nani dillere dow mayru ndu ɓamti hoore ndu hoyni dow ndu ndaari dow ni ndu ndaari dow nde ndu yi waandu woɗeeru ko barogel ladde dey waandu woɗeeru ndu namni domburu ndu ndu wi aywa domburu holto njahata domburu ndu wi a jaaraama min miɗo yaha ƴeewoyde no laamu am wayi ko min woni laamɗo keso mo kulle lande ɗen kala wandu woɗeru ndu jali ha ndu ronki jabade e halde caggal ɗum ndu wi mbiye domburu yo ƴeew minne miɗo fija miɗo fija dow e hakkunde leɗɗe gonga aɗa weltina hoore maɗa so a tampi fijje ngara gay pijjan ɗo e sara am eɗen diwa eɗen nanto e calɗi leɗɗe ɗum koye woni kaddi jaleɗe

domru ndu darori koyɗe mayru ndu waɗi kereng ƴooli haa ndu toowi ndu wi'i denndaangal kulneɗe ko min woni laamɗo majje maroodi kadi woyi laawol gonngol ndu wi'i ɗum koye ko kaawisa a yi domburu e wonde puyɗo maroodi ndi wi'i ɓamtu hoore maaɗa ngi'a ñande wootere mbardi ladde hoolaaki haala maaɗa kulne ladde ɗen fof mattani e maɗa hakkille seeɗa ndu wasa jikke mayru kono ndi ndu hawroyi e on saha e nyiwa mawba nayewa e lawol on saha kadi ndu huti hoore mayru kono ndu haalde nyiwa ba kono e on saha dande mayru ina debdebna e ndu sinña allah e kulol e mawngu nyiwa ba kono kadi ndu darti e koyɗe mayru ndu waɗi kereng ƴooli e mbawka mayru ndu wi nyiwa ma andu komin woni lamɗo kulle lande ɗen fof ñiwa ba heɓirti ba wi ba jali domburu ndu ñiwa ba wi mi meeɗa yiide hono ma domburu e fuyde mami holle ɗo hunde wotere ñiwa ba suudi koyngal mabba mawngal ha dow ba waɗi ngal e leydi rip domburu majjiti e nder pundi ndu hoddiri e nder ɓernde mayru ndu wonta mawninde hoore mayru kaaddi ngurdam mayru mawngu woodanaani dow mburu abada sukaaɓe tokosɓe heewɓe e boomi ina limta koye mumen e mawɓe haa ɓe mbatta koye mumen tigi mawɓe sukaaɓe heewɓe ina miijo janngii ko ɓooyi e juuɗe jinnaaɓe maɓɓe yiide maɓɓe ɓe ngonii yimɓe mawɓe haaju mumen ala e hay huunde hay maaɓe wodɓe ina mbiya ƴeew min mi heɓat kaalis keewɗo e barke am ɓe teddinaani allah hono ɓeen fof allah ina ƴeewa ɗumen ɗum noon koye bakkat jeya joomiraaɗo o ina añi paarnagol mawninkinaare e yidde hullikinaade e baɗaate bonɗe e fenaande fof welaani allah so tawii mawninkinaare ko bakkat wanin kinari ina e ɓerɗe sukaɓe ɓernde neɗɗo moƴƴani bakkat ina serda en e allah so en ƴewtaki bakkatuji men so en ñagaki allah beele ina yaafo bakkatuji men rimɗina en jubdi bakkat ko mayde wona mayde neɗɗo noon so tawi ko mayde noon ko serdu en e allah ha abada wiya kulle ladde fof jali domburu no ndu wayni jomiraɗo ne ina jala ɓen mawninkiniɓe no ɓe mbayni jabbura sura ɗiɗi aya nayi wi jomiraɗo joɗiɗo dow asamanuji ma o jal ma o yoɓɓe e golle maɓɓe wondude e baɗate maɓɓe isa jomiraɗo nani dow asamanuji sara jomiraɗo joni e dow sababu yidde makko o ari e leydi ha o sotano en bakkatuji men o andi en mbawa hebde yottade jomiraɗo ha joɗoɗen saram makko tawa ɓerɗe men ina tunbi yimɓe peŋirimo leɗɗe o lebtama sababunde bakkatuji men kono o ummitinama omo wuuri joni jomiraɗo yiɗan banen ɓerɗe men bonɗe omo yiɗi yafade bakkatuji men bawɗe gotani jomiraɗo halkude en hono no nyiwa ba halkiri domburu ndu ni feccere linjila wiyete piyerre ɗiɗaɓo sura tati aya jeenayi wi kono omo muñi sababunde makko o yiɗa hay goto halko o yiɗi ko goto fof mimsita bakkatuji mum tuuba ganden mawnin kinari ina bonna ɓernde neɗɗo hono ɓeen ɓe ɗum woni e ɓerɗe mumen hono ɗen ɓerɗe keɓata jomiraɗo isa o halka en sago allah ko ɗum ɗo nimsa ceerta e bakkatuuji kalfina hoorema iisa iisa wi'i min mami rokkuɓe ngurdam haa abada ɓe kalkotaako haa abada hay gooto waawa heɓtude ɓe e junngo am tawaama e nder linjiila feccere yuhanna suura sappo aya nogas jeetati wacco hoore maaɗa jooni ngonɗina iisaa